passis sep jaroi. Carai auscultantoi, cae ec pli carai auscultantinoi. Se vi regule auscultas la programoin de la Esperanta Retradio, tiam vi appartenas jam alla suffice malgranda comunumo de altnivelai Esperanto usantoi. Vi ja capablas sequi la paroladoin, cae helpe de la subtena texto, vi bone povas compreni la enhavon. Cai en plei bona caso, vi ancau povas ec giui la programoin. La Esperanta Retradio havas ciu tage proximume septcent geauscultantoin, en la tuta mondo. Tiu nombro estas suffice stabila. Gi ne signife crescas, sed gi ancaune malcrescas, por ambau evoluoi ja efficas factoroi. Por la malcresco efficas, che ciu iare formortas parto de la suffice agiai esperanto parolantoi, cae por la cresco efficas noblernintoi, ciui iam relative rapide, post la eternado de la lingvo, capablas compreni la radio paroladoin tio certe estas nur tre malgranda procentajo de la nov lernintoi, char se oni unu flanque consideras la pli ol unu cae duonan milionoin non prantan aron da nov lernantoi en duolingo, cae ali flanque la eble quindec gis cent novain auscultanto in giu jare, tiam la procentajo de novai auscultantoi estas extreme malalta versaine plei multa in nov lernintoi post ioma occupigio pri la lingvo perdas la intereson pri esperanto kai transiras al alia simila mensa te do per duo lingo ja eblas atingi sufice multa in homoin ki u interesigas pri lingvoi set tio ja ne signifas ke ili estas convinkitai che esperanto estas solvo por lingvai problemoi, cae che esperanto povas pli ricigi ilian vivon. Sed estas ancau economiae interessoi de eldonantoi de periodagioi cae libroi en esperanto, ciui contraustaras la pli fortan crescon de radio auscultado en esperanto. La eldonistoi ja volas vendi siain productoin al legantoi dum programma ide aina retradio estas sen pagai do el donantoi al qui appartenas an uea ne vere shatas la sen pagan radion ca ilido do ne recomendas gin al novai parolantoi de la lingvo tio certe ne pli faciligas la taskon de la retradio teni la lingvon vivanta exter la multai esperant lingvai arangioi en la tuta mondo, per ofertado de radio prelegoi, pritemoi de la mondo de hodiau, por homoi el la mondo de hodiau. La esperanta retradio, nun iam plenumas tiun taskon ciu tage, de sep jaroi, sen interrompe, ciui cun laborantoi fervore sendas siain contribuoin, cae tiel ebligas tre buntan mixon de temoi. Ni esperas, povi daurigi nian agadon, ancora dum multae iaroi, por servi alla plua crescado de la lingvo en la mondo, cae por offerti alla esperanto usantoi concretain applic eplezoin por la lingvo via subteno por tio estas ciam bonvena.